Antras skirsnis. Perskirimas antras. Po vaišių pavadintų pusryčiais, prie kurių du bičiuliai susėdau tada, kai paprasti mirtingliai jau seniai buvo po priešpiečių, Petronijus pasiūlė nusnūsti. Jo manimu eiti į svečius dar anksti. Teisybė yra žmonių, kurie pradeda lankyti pažįstamus dar saulėje tekant, beje laikydami tai senų romėniškų papročių. Tačiau jis Petronijus įlaiko barbarišku tinkamiausios popietės valandos, bet tik tada, kai saulė persiris į Kapitolijaus Jupiterio šventyklos pusę ir iki pai žvelgs į formą. Rudenį tuo metu dar karšta ir žmonės pavalgę mėgsta numikti. Tada malonu klausytis fontano čiurlenimo artrijuje. Ir po privalomo tūkstančio žingsnių usnūsti pro purpurinę pusiau užtrauktą priedangą prasisunkiančioje raudonojoje šviesoje. Vinicijus pritarė jo žodžiams ir įsėmė vaikščioti nerūpestingai šnekučiuodamas, kas girdėti palatine bei mieste ir po truputį filosofuodami apie gyvenimą. Paskui Petronijus patraukė į kubikulą, bet miegojo neilgai. Po pusvalandžio išėjęs liepė atnešti verbenų, ėmė jas uostyti, trinti rankas ir smilkinius. Nepatikėsi, tarė, kaip jos atgaivina ir pažvalina. Dabar aš pasiruošęs. Lektika jau seniai laukė, tad jie įsėdo ir liepė nešti įvykus patricijus į patricijų gatvę, į Aulo namus. Petronijaus insula buvo pietinėje Palatino atšlaipėje prie vadinamųjų karinų, taigi trumpiausias kelias ėjo žemiau forumo, bet Petronijus tų pačių žygių norėjo užsukti pas juvelyrą į domeną, todėl įsakė nešti juos per vykus Apolinis – ir per formą link vykus steleratus, kur prie kampo buvo pilna visokių tavernų. Apolono gatvė ir piktadarių gatvė. Didžiuliai negrai pakėlė lektiką ir leidosi į kelią, lydimi vergų vadinamųjų pedi sekvų. Petronijus kurį laiką tylėdamas kilnojo verbenom kvepiančius delnus savo priešnervių ir atrodė kažką svarstį, o po valandėlės prašneko. Man atėjo į galvą mintis, jeigu tavo girių dievaitė nėra vergė, tai galėtų palikti plausijaus namus ir persikelti į tavuosius. Apgaubtum ją meilę ir apipiltum turtais, kaip aš savo dievinamąją Chrysotemidę, e, kuri, tarp mūsų kalbant, man jau kiek nusibodo, kiek ir aš jai. Matas papurtė galvą. Ne, paklausė Petronijus. Blogiausią atveju sprendimą turėtų padaryti Cezaris – ir gali būti tikras, kad bent jau mano veikiamas mūsų variabarsdis stotų tavo pusėn. Tu nepažįsti lygijos, atšovė Vinicijus. Tai leisk paklausti, ar tu ją pažįsti daugiau, ne vien iš matymo, ar kalbėjai su ją, prisipažinai ją mylys. Pirmiausia, ją mačiau prie fontano, paskui buvau dar du kartus sutikęs. Atsimink, kad būdamas Aulo namuose gyvenau gretimoje E, svečiams skirtoje viloje ir su išnarinta ranka negalėjau sėsti prie bendro stalo. Tik savo išvykimo iš vakarėse susitikau su lygija per vakarienę ir negalėjau jai nie žodelio tarti. Turėjau klausytis Aulo, jo pasakojimo apie Britanijoje pasiektas pergalės, paskui apie mažų Italijos ūkių smukimą, kurį stengiasi sulaikyti dar licinius tolonas. Apskritai nežinau, ar Aula sugeba apie ką nors kitą kalbėti – ir nemanyk, kad nuo to galėsime išsisukti, nebent tu panorėtum pasiklausyti apie šių laikų ištižimą. Paukštidėje jau gina fazanų, bet jų nevalgo įsitikinę, kad su kiekvienu suvalgytų fazanu priartėja Romos galybės pabaiga. Kitą kartą sutikau ją prie sodo cisternos su ką tik išrauta neandrė, kurio šluotelę vis merkiai į vandenį ir šlakstė aplinkui augančius vilkdalgius. Pažvelk, į mano kelius. Prisiekiu Heraklio skydu ir sakau tau, kad jie nedrebėjo, kai prieš mūsų manipulus ėjo kaukdama aibį partų, bet jie drebėjo prie tos cisternos ir sumišęs, kaip vaikišęs, dar nešiojantis ant kaklų bulę, tik akimis maldavau pasigailėti, ilgai neįstengdamas žodžio ištarti. Petronijus žiūrėjo į jį, lyg ir kiek pavydėdamas. Laimingas tu, tari, Nors pasaulis ir gyvenimas būtų blogiausias, vienas dalykas lieka amžinai nuostabus – jaunystė. O po valandėlės paklausė. Ir neprašnekai ją? O kaipgi, kiek atsipeikęs pasakiau, kad grįžtu iš Azijos, kad įsinarinau ranką prie pat miesto ir baisiai kentėjau. Bet dabar, kai man reikia palikti šiuos svetingus namus, matau, kad juose kančios daugiau vertos negu kitur malonumai – Liga čia mielesnė negu kitur sveikata. Ji klausėsi mano žodžių taip pat sumišusi, nuleidusi galvą, neandrė kažką braižinėdama šafraninėme smėlyje. Paskui pakėlė akis dar kartą pažvelgė išraižytų ženklus, tada vėl į mane, lyg norėdama kažko paklausti ir staiga pabėgo, kaip hamadriadį, nuo paikšo fauno. Jos turbūt gražios akys, kaip jūra, ir aš nuskendau juose kaip jūroje. Patikėk, Net archipelago jūra nėra tokia mėlyna. Netrukus atveikė mažasis Plaucijus ir ėmė kažko klausinėti, bet aš nesupratau, ko jis nori. O Atėne, sušuko Petronijus, nuimk šiam jaunikaičiui nuo akių eroto užrištą raištį, nes kitaip jis persiskels galvą į Venero šventyklos koloną. Paskui kreipėsi Vinicijų. O tu, pavasarinį gyvenimo medžio pumpurę, tu pirmoji žalia vynogienojo šakelė, turėčiau dabar liepti tave nunešti ne pas Plausijus, o į Gelocijos namus, kur yra gyvenime nepatyrusių jaunuolių mokykla. Ko tai iš tiesų nori? O ką įbraižė smėlyje, gal amūro vardą, gal širdį, pervertą jau strėlę, o gal ką nors panašaus – iš ko galėtum pažinti, ar satyrai jau uždėjo tai nimfai jausiai visokias gyvenimo paslaptis, kaip tu nepasižiūrėjai į tuos ženklus. Aš apsisiaučiau toga anksčiau negu tu manai, atsakė Vinicijus, ir kol atbėgo mažasis aulas, atidžiai žiūrėjau į tuos ženklus. Juk žinau, kad ir Graikijoje, ir Romoje merginos dažnai braižo smėlėje prisipažinimus, kurių nenori ištarti jų lūpos. Tačiau atspėk, ką ji nubraižė? Jeigu ką kita, negu aš minėjau, tai neatspėsiu. Žuvį. Ką sakai? Sakau žuvį. Ar tai reiškia, kad jos gyslomis lygi šiol teka šaltas kraujas, nežinau, tačiau tu, pavadinęs mane pavasariniu gyvenimo medžio pumpuru, tikriausiai sugebėsi geriau tą ženklą suprasti. Ką rysime? Brangiausiasis, tokių dalykų klaust linijų. Jis išmano apie žuvis. Jeigu senasis Apicijus dar būtų gyvas, gal taip pat mokėtų apie tai papasakoti, nes per savo amžių suvalgė daugiau žuvų, negu jų gali vienu metu sutilpti Neapolio įlankoje. Tačiau pešnekesys nutrūko, nes vergai juos įnešė į judrės gatves ir žmonių plegesys trukdė jiems kalbėtis. Po vykus Apolinis jie pasuko į forum romanum – kur giedromis dienomis prieš saulėlydį bujuojasi minios dikinėtojų, vaikštinėja tarp kolonų pasakoja ir klausosi naujienų, žiopso, įpranešamas įžymybių, lektikas ir pagaliau lanko juvelyrų krautuvės, knygynus, pinigų keitimo kontoras, manufaktūros, bronzos dirbinių ir visokias kitokias sankrovas, jų aibė namuose supančiuose dalį rinkos priešais kapitolijų. Pusė formo pačioje tvirtovės papėdėje jau skendėjo šešėliuose – Aukštai tūkstančių šventyklų kolonos spindėjo auksų žydro dangaus fone. Ant marmuro plytų metė ištisusių šešėlių žemiau stovinčios kolonos, kurių buvo tiek daug, kad akis klydinėjo tarp jų ir it miške. Atrodė, kad tiems statiniams ir kolonoms jau ankšta. Lipo viena ant kitos, bėgo į dešinę ir į kairę, ropštėsi į kalną, glaudėsi prie tvirtovės sienų, arba viena prie kitos tarsi didesni ir mažesni, storesni ir laibesni, auksuoti ir balti kamienai. Čia sužydę po architravais akanto žiedais. Čia susivyja joniniškais ragais, čia užsibaigiantis paprastu dojenišku kvadratu. Viršum šito miško švitėjo spalvingi triglifai. Nuo timpanų stiepėsi dievų skultūros, nuo staugų rodės nukris pernuotos aukso kvadrigos į padangę į tą mėlynę, kuri ramiai gobė šį susigrūdusi šventyklų miestą. Forumo viduriu ir pakraščiais plaukė žmonių upė. Minios traukė po Julijaus Tezario bazilikos arkomis, minios sėdėjo ant kastoro ir polūkso laiptų, sukiojasi aplink vestų šventiklėlę. Šiame plačiame marmuro fane panašios į vairias palvių, drugių ar vabalų spiečius. Pakalnien didžiuliais laiptais – nuo Jovi Optimo Maximo, e, geriausiam didžiausiam Jupiteriui, skirto šventyklos rytosi naujos bangos. Prie rostrinių tribūnų žmonės klausėsi kažkokiu atsitiktinių kalbėtojų. Vienu ar kitur šūkavo pardavėjai, sulydami vaisius, vyną arba vandeniu atmieštas figų sultis, sukčiai peršo stebuklingus vaistus, apdavus, siūlėsi paslėptų lobių spėjikai, sapnų aiškintojai, Šian bei ten su klegėsiu ir šūkavimais maišėsi sistro, Egipto sambukos ar graikų fleitų garsai. Šian bei ten paliegėliai dievo baimingieji arba rūpešių prislėgtieji nešė į šventiklas aukas, tarp žmonių ant akmens plytų, it kokios judrios margos ir tamsios dėmės, godžiai pildinėjo lesti aukojamus grūdus balandžių pulkeliai, čia garsiai pliaukšėdami sparnais ir nerdami aukštyn – Čia vėl krisdami žemyn į minios paliktą tuščią vietą. Tarpai žmonių spūstis prasiskirdavo, praleisdama lektikas, kuriuose buvo matyti išpuoselėti moterų veidai arba senatorių ir raitelių, galvos tarsi sustingusiais gyvenimo nuniokotais bruožais. Įvairiakalbė žmonių Marijos garsiai kartojo jų vardus, pridurdamos pravardės, pašaipas ar pagyras – Tad pakrikų pulkelių retkarčiai spraudėsi kapotų žingsnių kareivių arba vigilų būrei, viešosios tvarkaus saugotojai. Graikų kalba aplinkui skambėjo nerečiau kaip lotynų. Vinicijus seniai nebuvęs mieste smalsokai žiūrėjo į tą gyvą skrusdėlyną ir forum romanum, iškilusi virš žmonių tvano ir drauge to tvano užlietą. Todėl Petronijus, įspėjęs draugo mintį, pavadino formą kviritų lizdu bet veritų. Iš tiesų vietinis gaivalas beveik prapuolį toje visokių rasių ir tautų minioje. Čia matei etiopus, šviesia plaukius milžinus iš tolimo šiaurės britus, galus ir germanus, įkypa akius seriko gyventojus, žmonės nuo Eufrato ir žmonės nuo Indo, suplytų spalva nudažytomis barzdomis, sirus nuo Oronto krantų juodomis saldžiomis akimis, sudžiūvusius kaip kaulas Arabijos dikumų klajoklius, žydus, įdavusiomis krūtinėmis egiptiečius, su nenykstančia bejinga šipsena veiduose, ir numidus, bei afrus, Helados graikus, kurie viešpatavo mieste lygiomis su romėnais, bet viešpatavo mokslo menu protu ir apgavystėmis, graikus iš salų ir mažosios Azijos, iš Egipto ir iš Italijos, iš Narbonos Galijos Minioje tarp vergų su pradurtomis ausimis nestigo ir laisvų dikūnų, kuriuos Cezaris linksmino, maitino ir net rengė. Nestigo laisvų atvykėlių, kuriuos į didžiulį miestą atviliojo lengvas gyvenimas ir siekimas pralaupti. Užteko taip pat supirkinėtojų ir serapio žinių su palmė šakomis rankose ir žinių tarnaujančių izidei ant kurios altoriaus sukrauta daugiau aukų negu Kapitolijaus Jupiterio šventykloje ir kibelės žinių, nešino auksinėmis ryžių šlatelėmis ir klajojančių žinių ir rytų šokėjų su ryškiomis miromis ir amuletų pardavėjų ir gyvačių tramdytojų ir chaldėjos magų pagaliau žmonių be jokio užsėmimo, kurie kas savaitė skubėjo į grūdų sandėlius prie Tibro atsimti savo dalies, pešėsi dėl loterijos bilietų cirke, naktis leido nuolatos griūvančiuose užtibrės kvartalų namuose, o saulėtomis šiltomis dienomis dengtuose portikuose, nešvariuose e, subūros užeigose ant Milviaus tilto arba prie turtuolių insulų, kuriems protarpiais kas išmesdavo liekanų nuo vergų stalo. Petronijų minę gerai pažinojo. Vinicijui ausise nuolat gaudė Hik est, tai jis, Petronijų žmonės mylėjo už dosnumą, ypač nuo to laiko, kai sužinojo, kad jis paprieštaravo Cezariui dėl mirties nuosprendžio visai prefekto Pedanijaus sekundo familijai. Tai yra visiems jo vergams, be lyties ramžiaus skirtumo, už tai, kad vienas jų nevilties valandą nužudė tą kankintoją. Teisybė, Petronijus garsiai kartojo, kad to įvykio jis neėmėsi širdį, kad Cezariui kalbėjęs tik privačiai, kaip arbiter elegancijarum, kurio estetinius jausmus žaidžiančios barbariškos kerdynės derančios nebent kitams, o ne romėnams. O minė pasipiktinusi tomis kerdinėmis nuo tada mylėjo Petronijų. Tačiau jis tam buvo abejingas. Prisiminė, kad toji minė mylėjo ir Britaniką, kurį nunuodijo Neronas, ir Agripiną, kurią šis įsakė nužudyti, ir Oktaviją, kuri buvo uždusinta Andatarijoje, E, prieš tai perpjovus jai vienas garinėje. Ir rubelijų plautą, kuris buvo ištremtas, ir trazėja, kuriam kiekvienas rytas galėjo atnešti mirties nuosprendį. Vienios meilė veikiau galėjai laikyti blogą lemiančių ženklų, o skeptikas Petronijus buvo dar ir prietaringas. Minė jis niekino dvigubai, ir kaip aristokratas, ir kaip estetas. Praščiokai, prasmirdė užantyje nešiojamomis spragintomis pupomis, visuomet užkimę ir suprakaitavę nuo moro žaidimo prie gatvių kampų ir peristiliuose, jo akise buvo neverti žmogaus vardo. Visai neatsakinėdamas nei į ovacijas, nei į daug kieno siunčiamus bučinius, jis pasakojo Markui Pedanijaus bylą, tyčiodamasis iš gatvės padugnių permainingumo po grėsmingo pasipiktinimo rytojaus dieną jos jau plojo į Jupiterio Statoro šventyklą važiuojančiam Neronui. Tačiau prie Avirumo knygyno Petronijus liepė sustoti, išlipęs nusipirko išdalintą rankraštį ir atidavė Vinicijui. Čia dovana tau, tarė. Ačiū, padėkojo Vinicijus, paskui žvilgtelėjęs į pavadinimą paklausė. Satirikonas? Tai kažkas nauja? Kieno jis? mano. Tačiau aš nenoriu sekti Rufino pėdomis. Jo istoriją tau ketino papasakoti. Ne Fabricijaus Vientono pėdomis, todėl niekas to nežino. Ir tu niekam neprasitark. Sakei, kad nerašai eilių, tarė Vinicijų žiūrėdamas į tekstą, o čia matau prozą, gausiai išpinta jomis. Skaitydamas atkreip dėmesį į Trimalchiono puotą. O dėl eilių, tai jos man pasidarė atkarios – kai Neronas ėmė rašyti epą. Matai, Vitelijus norėdamas nulengvinti skrandį, griebėsi dramblio kaulo lasdelių, kiša ją savo į gerklę, kiti naudojasi alyvoje arba čiobrelių nuovirę mirkytomis flamingo plunksnomis, o aš skaitau Nerono poeziją. Ir suveikia ji tučtojau. Paskui galiu jas girti, jei nešvaria sąžinė, tai bent su švariu skrandžiu. Tai pasakė sustabdė lektiką prie juvelyro įdomeno, ir susitaręs dėl gemų, liepė nešti lektiką tiesiai į aulo namus. Kelyje tau papasakosiu Rufino istoriją kaip pavyzdį, ką duoda autoriaus savimeilį pažadėjo. Tačiau jam dar nespėjus pradėti pasakojimo, jie įsuko įvykus patricijus ir netrukus atsidūrė prie aulo būsto. Jaunas tvirtas janitorius atidarė jiems ostijaus duris, virš jų kabojo navelis – su uždaryta šarka. Šie rėksmingai juos veikino. Salve! Einant iš antrojo priengio vadinamojo ostijaus į patį atrijų, Vinicijus tarį. Ar pastebėjai, kad durininkas čia be grandinių? Keisti šie namai, pusbalsiu pasakė Petronius. Tau tikriausiai žinoma, jog pomponija Grecina buvo įtariama, kad išpažįstanti rytų prietarus paremtus kažkokio Kristaus garbinimu. Atrodo, kad čia pasidarbavo Krispinila, negalinti atleisti pomponijai, kam ši visą gyvenimą pasitenkina vienu vyru – univyrą. Šiandien Romoje lengviau rasti pusdubenį ruduokių iš Noriko. Ja teisė namų teismas, teisybė, sakai, keisti šie namai, vėliau tau papasakosiu, ką čia girdėjau ir mačiau. Tuo metu jie pasiekė Artrijų. Jo tvarkytojas vergas, vadinamasis Atriensis, pasiuntė nomenklatorių pranešti, kad atėjo svečiai, o patarnautai pastumė jiems krėslus ir kėdutės po kojomis. Petronijus įsivaizdavęs, kad šiuose griežtuose namuose tvyro amžinas liūdėsys, niekada čia nebuvo lankęsis ir dabar dairėsi kiek nustebęs ir lyg nusivylęs, nes Atrijus kėlė veikiau šviesų įspūdį. Iš viršaus per didelę angą krito skaiščiau šviesos pluoštas, ištykštas fontane tūkstančiais žiežirvų. Kvadratinis baseinas su fontano viduryje vadinamasis impluvijus ir skirtas surinkti lietaus vandeniui, atenkančiam per viršutinę angą buvo apsuptas plukėmis ir lelijomis. Lelijo šiuose namuose matyt ypač mėgstamos, jų čia viešėjo tiesiog kupstai ir baltų, ir raudonų, augo pagaliau safyrų mėlynumo, vilkdalgių, gležni žiedlapiai buvo lyg pasidabruoti vandens purslais. Tarp drėgnų samanų pridengusių vazonų su lelijomis, tarp lapų puokščių stovėjo bronzinės vaikų ir vandens paukščių statulėlės. Viename kampe elnį, taip pat nulieta iš bronzos, lenkė savo pažaliavusią nuo drėgmės galvą prie vandens, lyg norėdama atsigerti. Atrijaus grindys mozaikinės, E, dalis sienų išklota raudonų marmurų, dalis su nupieštais medžiai žuvimis, paukščiais ir grifais, traukė akį spalvų žaismų. Gretimų menių staktos buvo išpuoštos vėžlio kiautais arba net dramblio kaulų, pasieniais tarp durų stovėjo aulo protėjų statulos, visur matei ramų išteklių, tolimą prabangai, bet taurų ir tvirtą. Petronijus gyveno nepalyginamai turtingiau ir prašmatniau, bet čia negalėjo rasti ne vieno daikto žaidžiančio jo skonį ir dabar šią pastabą įsakė Venicijui, o tuo metu vergas Velarijus atitraukė užuolaidą skiriančią atrijų nuo tablino ir namų gilumoje pasirodė atskubantis Aulas Klausijus. Tai buvo žmogus šerkšno pabalintą galvą, jo gyvenimo dienos jau linko vakarop, bet pats dar žvalus veidas energingas, žemoka kakta šiek tiek panašus į erelio. Dabar jis atrodė gerokai nustebęs, netgi sunerimęs, dėl tokio netikėto Nerono bičiulio, bendrininko ir favorito apsilankimo. Tačiau Petronijus buvo ganėtinai visko matęs ir ganėtinai e, sumatus žmogus, tad iš karto tai pastebėjo ir po pirmųjų pasisveikinimų žodžių kiek įmanydamas iškalbingiau ir laisviau išdėstė, kad atvykęs pasakyti ačiū už globą, kurią šiuose namuose patyręs jo seserėnas ir tik dėkingumas paskatinęs jį šiam žygiui, nors teisybę sakant, drąsos suteikusi ir sena pažintis su Aulu. Aula savo ruoštų patikino, kad jam miela priimti tokį svečią, o dėl dėkingumo tai girdi, jis pats turės už ką dėkoti, nors Petronijus to ir nenumanas. Petroniks iš tikrųjų nenumanė. Akėlęs riešutinės akis aukštyn, jis veltui vargo mėgindamas prisiminti aului ar kam nors kitam padarytą bent menkiausią paslaugą. Neprisiminė jokios, nebent tą, kurią ketino padaryti Venicijui. Suprantama, kas nors panašaus galėjo pasitaikyti netyčia, bet tik netyčia. Myliu ir didžiai vertinu Vespasianą, prabilo Aulas, kuriam išgelbėjai gyvybę, kai jis nelaimingasis vieną kartą užmigo, klausydamasis Cezarių eilių. Laimingas, atsakė Petronius, kad jų negirdėjo, tačiau neginčių, kad viskas galėjo baigtis nelaimę. Variabarstis būtinai norėjo pas jį nusiųsti centurioną su bičiulišku patarimu persipjauti venas. O tu, Petronijau, jį išjuokiai. Taip, nors iš tiesų priešingai, pasakiau jam, Jeigu Orfėjas mokėjo dainą užmigdyti laukinį žvėrį, tai jo Cezario triumfas nemažesnis, kadangi sugebėjo užmigdyti Vespasianą. Variabarzdį galima pakritikuoti, bet mažoje kritikoje būtinai turi glūdėti didžiulis pataikavimas mūsų maloningoji Augusta Popėja. Tai puikiai supranta. Deja, tokie jau laikai, atsakė Aulas. Priekia man tūksta dviejų dantų, kuriuos išmušė Brito mestas akmuo. Ir dėl to kalbu su švilpesiu, tačiau laimingiausią savo gyvenime valandas praleidau Britanijoje. Nes tai pergalių metai, pridūjė Vinicijus. Tačiau Petronijus pabūgęs, kad senas vadas nepradėtų pasakoti savo praeitie žygių, pakreipė kalbą kitur. Štai Prenestos apylinkėse kaimiečiai radė negyvą dvigalvį vilkiuką, o ne per seniausiai per audrą perkūnas nuvertęs Luno šventyklos kampą – negirdėtas dalykas tokį vėlyvą rudenį. Kažkoks kota, papasakojęs jam šį atsitikimą, kartu pridūrė, kad tos šventyklos žiniai todėl pranašauja miesto pražūtį arba mažų mažiausia didelio namo griuvimą ir nelaimę galima tik nepaprastomis aukomis atitolinti. Išklausęs pasakojimą, Aulas pareiškė, kad tokių ženklų šiaip ar taip negalima nepaisyti – Nieko nuostabaus, kad dievai gali būti užsirūstinę dėl besaikių piktadarybių, tad permaldaujamos aukos visai derančios. Petronijus jam atsakė, tavo namai plaucijau ne per daug dideli, nors juose gyvena didis žmogus, o manėjai tiesą sakant per didelį tokiam prastam šeimininkui, bet taip pat maži. Na, jeigu kalbėsime apie griuvimą kokio nors didelio statinio, kaip sakysime, domus transitorija, tai ar verta mums dėti aukas, kad tą griuvimą sulaikytume? E, domus transitorija, perinamasis namas, Nerono rūmai. Plaucijus neatsakė į šį klausimą ir toks atsargumas netgi truputį užgavo Petronijų, nes jis nors ir nejautė skirtumo tarp gėrio ir blogio, niekada nebuvo skundikas, su juo galėjai kalbėti visiškai saugiai. Paskui jis vėl pakreipė kalbą kitur ir pradėjo girti plaucijaus būstą, bei skoningai sutvarkytus namus. Tai seni statiniai, atsakė plaucijus. Čia aš nieko nekeičiau nuo pat paveldėjimo dienos. Atitraukęs už dangą, skiriančią atrijų nuo tablino, galėjai namus matyti keurai, per artimiausią peristėlį ir už jo esančią menę, vadinamą ekumu, e, žvilgsnis siekė net sodą, kuris iš tol atrodė kaip šviesus paveikslas juoduose rėmuose. Linksmas vaikų juokas plaukė iš ten į atrijų. O, karvedį, tarė Petronius, leisk mums pasiklausyti iš arti nuoširdaus vaikų juoko, kurio šiandien taip pasigendame. Mielai, atsakė kildamas Plaucijus, tai mano mažasis aulas ir lygija žaidžia sviediniais. O jei kalbėsime apie juoką, tai man rodosi, Petronijau, kad visą gyvenimą tu pasinėrės į jį. Gyvenimas vertas juoko, tai ir juokiuosi, atsakė Petronijus, bet čia juokas skamba kitaip. Bet to, pridūrė Vinicijus, Petronijus nesijuokė keuras dienas, tikriau sakant, juokėsi keuras naktis.